Bai, pauso handia etapa berria, hala, hala determinatu ginuelakotz guk eh, bere garaian joan jakestatxistoren uh, eh, biziarteko uh, eh, kontra sartzen girenean, eta gehiago azpimarratuko ginukeena berriz ere pauso kolektibo ikaragarria, e, undaka pertsonen engaiamenduaren eh, ondorioa izan autetxi, izan eh, jendarte zibiliko kide, izan norbanako, eh, garaipen kolektibo importantea, e, nik errango nuke atal guzietan, e, handi batekin, e, ikusi ginuen ustailaren ogoita iruan, eta beti ere e, bake prozesuaren, erronkaren ulegmen kolektibo handiarekin, Orduan egia da luzea izan dela, garaipen hori, baina garaipen kolektibo hori jakin behar da agurtzen eta baliatzen, segitzeko, indar behitzeko eta bidea bururaino eramateko. On a aujourd'hui une justice française qui ouvre les portes d'une justice transitionnelle. Et c'est bien évidemment quelque chose d'extrêmement positif pour l'ensemble des élus. Ils sont nombreux. Je ne suis pas le seul à avoir porté ce combat euh, depuis été, le 17 octobre 2011. Euh, euh, epailek, erabakian, eta dei epailek, hori etzen orain arte sekulan gertatu, lehen hauzitegiko eh, epailek janeko kontutan hartzen zuzten behien motivazioan, baina hor dei hauzitegiko epailek azkenian eien eh, erabakietan eta motivazioan kontutan hartu dute lujalde untan pasatzen dena. Lujalde untan ibiltzen den eta eramaiten den bake prozesu hori. Eta hori idatzia da orain, erabaki judizial batean, eta hori niretzat biziki importanta da haietea aipatzen dute eta hortik emanak izan diren urratsak kontutan hartu dituzte eta beraz azkenian kontutan hartu dute hemen gizarte zibilak hemengo egitarrek bakea dutela nahi eta bakeari buruz nahi dutela joan. Hori lehen eh, pausu netzat biziki importanta dena eta bigarrena hastian egiten nuen bezala bidea ez da bukatua, oino hainbat lan badira egiteko, badira oino asko gizon eta emazte preso direnak, eta eiek behar ditugu ere askatu, eta ere bake definitibo barat joaiteko ere beharko ditugu biztan da, eta hori eraman diren orain arte bake prozesu guzietan alagertatu da, izan Irlandan, izan Ego Afrikan, biktimen egoera ere beharko dugu ele, untsa aztertu, untsa errekonozitu, biktima guzien egoera. Zenta badakigu, bake definitiboa aukaiteko, denek, eien bahnean, bakean, nahi dutela izan. Orduan, ara, berriz ere urratx uh, eh, importanta, gaurkoa, baina bideo ino luzea. Eta hori ez dugu antzi behar, baina, are, nik bederen pentsatzen dut gaur, eh, Je rappelais que Kofi Annan nous avait dit vous en aurez pour 20 ans. On n'a pas fini. Et moi je voudrais dire à tous ceux qui ont à un moment donné douté parce que tout ça prenait beaucoup de temps que ce processus de paix il est essentiel. Il a permis euh, évidemment les déclarations de Téa, le fait que des gens ont fait le choix de la paix.